вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у вільні і варшаве у брусеі і нью-йорку ідуць сёння дыскусіі пра беларусь пра патрэбу інфармацыйнага прарыву пра стварэнне новых эфектыўных радыё і тэлевізійных каналаў. Сапраўды з усіх дзяржаўных крыніц беларусы атрымліваюць капітальна перакасабочаную карціну свайго ўласнага свету, у якім ёсць толькі адзін палітык, а астатнія альбо падначаленыя яму міністры, якія асінавым лістом трапечуць перад камерай прэзідэнцкіх каналаў, альбо безыменныя секс меншасці разам з унукамі паліцаяў, што пад дудку вераломнага захаду жадаюць сваёй радзіме адно толькі вайны ды разбурэння. Словам з дзяржаўных сМ шырокім потокам ліецца прапагандысская істэрыя, замяшаная, дарэчы, груба слаба і непрафесійна, што сведчыць пра штучнасць і нетрываласць гэтай самай дзяржаўнай ідэалогіі. Аднак і супрацьпаставіць гэтаму замоўчванню і хлусні ў такіх самых аб'ёмах няма чаго у альтэрнатыўных крыніц ці то заходніх радыёстанцыяў ці ўнутранай недзяржаўнай прэсы зусім не масавая аўдыторыя. Вось і задумаліся ў вільні і варшаве у брусселі і нью-йорку над тым, як гэтую аўдыторыю павялічыць. Ідэя, безумоўна, высакародная, бо альтэрнатыўная інфармацыя не можа нашкодзіць. І побач з крывым люстэркам, якім бы звыклым яно для вас не было, варта мець іншае і раз-пораз зазіраць у яго, каб не страціць пачуццё рэальнасці і не зблытаць канчаткова праўду з хлуснёй, дабро са злом. Але як павялічыць аўдыторыю незалежных СМ і тут зусім непрадказальна знайшлося рашэнне. Трэба на Беларусь вяшчаць па-расейску. З усяго пачутага ў згаданых дыскусіях я ўрэшце зрабіў выснову, што ініцыятары расейскамоўныя дэмакраты маюць пра беларускую сітуацыю памылковыя ўяўленні і склаў рэестр гэтых памылак, які паспрабую ў сённяшняй перадачы пракаментаваць. Радыёвабода вострая брама. Ці ўратуе беларускую дэмакратыю расійская мова і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач. Музыка па-першае кажуць у беларусі большасць насельніцтва карыстаецца расійскай мовай гэта памылка вынесеная з візуальных назіранняў за менскай вуліцай і той самай дзяржаўнай прапагандай насамрэч большасць людзей карыстаецца так званай трасянкай вулічным беларуска-расейскім сурагатам які не з'яўляецца літаратурнай расійскай мовай і можа развівацца як у расійскі так і ў беларускі бок на Тым часам прафесійныя сМ, якія гавораць і пішуць літаратурнай мовай, схіляюць слухача да выбару пэўнай культуры беларускай або расійскай. У першым выпадку яны спрачыняюцца да аб'яднання народу, у другім да русіфікацыі. другое кажуць беларусы аддаюць перавагу расійскай мове гэта няпраўда. Паводле апошняга перапісу каля 75 процентаў насельніцтва краіны называюць роднай мовай беларускую, а больш за 37 процентаў кажуць, што гавораць па-беларуску дома. Беларуская нацыя зведала 200 гадоў русіфікатарскай палітыкі, фізычнае вынішчэнне сваіх правадыроў і жорсткі ўціск нацыянальнай самасвядомасці. У выніку сёння яна знаходзіцца за паўкроку ад таго, каб выглядаць гэтаксама давершана, як іншыя нацыі рэгіёну, палякі, літоўцы, чэхі. Але зрабіць гэтыя паўкроку самой ёй замінае цяперашні аўтарытарны рэжым, які працягвае савецкую палітыку русіфікацыі і ў ціску беларускай мовы. Трэця беларуская мова ў беларусі не ўсім зразумелая Роўна ў такой ступені, як у літвення ўсе разумеюць па-літоўску, у Брытаніі па-ангельску, а ў рассіі па-расейску. Гаворка ідзе пра тых, хто патрапляе жыць у сваім герметычным асяродку, адасоблена ад грамадскага жыцця альбо пра прыезджых. Чацвертая расійская мова прывядзе да дэмакратычных пераменаў не прывядзе, бо не аб'яднае нацыю. Пра гэта сведчаць падзеі пачатку 1990-х у літве, дзе расійская мова была моваю інтэрфронту і савецкага войска, а літоўская мовай дэмакратыі. Падзеі 2004 ва ўкраіне, дзе расійская была мовай Януковіча і стагнацыі, а украінская мовай майдану і юшчанкі. Пра гэта сведчыць і тое, што беларусы 15 гадоў маюць доступ да розных дэмакратыі крытычных сМ ад ранейшага нтв да euroўранюс ад эха москвы да беларускай газеты 99 процентаў якіх выдаюцца і вяшчаюць па-расейску аднак дэмакратычны і аб'яднаўчы тонус у грамадстве по-ранейшаму падае у пятое лепей расійскамоўнае вяшчанне чым ніякага тут варта прыгадаць адну з клятваў гіпакрата не наш коць пытанне выбару мовы для беларусі гэта пытанне зместу а не формы беларускае грамадства сёння мае ў сабе два патэнцыялы развіцця прасавецкі расійскамоўны, які напоўніцу выкарыстоўваецца аўтарытарным рэжымам і нацыянальны беларускамоўны, які пакуль задзейнічаны мала. Працуючы па-расейску заходнія СМі ад пачатку не будуць скіраваныя ані да першага, ані да другога патэнцыялу. У гэтым сэнсе Лукашенко справядліва заўважыў: Няхай вяшчаюць, калі ім няма куды дзяваць грошы, мы гэтага не баімся. У сітуацыі супрацьстаяння аўтарытарызму і дэмакратыі дзве мовы стануць знакамі гэтага супрацьстаяння. І праца расійкамоўных заходніх СМ акажацца марнай, калі не шкоднай. шостая інфармацыя па-расейску будзе лепей засвойвацца. Гэта не так, бо беларускі чалавек, натрапіўшы на заходнюю крыніцу па-расейску, будзе ўспрымаць яе як звернутую да ўсіх і ні да кога канкрэтна. Это значыць не да сябе. На тое ёсць досвед радыёвабода. Людзі выразна падзяляюць беларуская свабода, это тая, што для нас і пра нас і расійская свабода, пра ўсіх і для ўсіх. Калі дапусціць, што беларуская служба радыёвабода стане вяшчаць па-расейску, тады на фоне расейскай яна ператворыцца ў радыё ні пра што і ні для кого. сёмая у беларусі дзве дзяржаўныя мовы толькі ў канстытуцыі але не на практыцы так званы білінгвізм з савецкіх часоў быў і застаецца галоўнай зброяй русіфікацыі і аўтарытарызму па-першае ён дазваляе сходу забыцца пра існаванне першай дзяржаўнай мовы беларускай па-другое, уяўляе сябе эклектыку знакаў, як бы мову майдану перамяшаць з мовай стагнацыі, мову савецкіх танкаў з мовай абаронцаў віленскай тэлевежы мову аўтарытарызму з мовай дэмакратыі. Мова удзельнікаў перадач можа быць і расійскай, польскай, украінскай, але мова самой службы, калі яна пазацыянуецца як дэмакратычная, мусіць быць беларускай расійская мова або білінгвізм адштурхне самую актыўную частку грамадства. Вось беларуская мова абмяжоўвае аўдыторыю дэмакратычных СМ. У адрозненне ад публікі, якая гаворыць беларуска-расійскім сурагатам, усе свядома беларускамоўныя, гэта найбольш актыўная частка грамадства, бо ім даводзіцца штодзённа адстойваць свае правы. Гэта значыць, што заходні сМ па-расійску будзе ігнараваць іх а яны яго. Між тым якраз яны ўстануць на чале дэмакратычных пераменаў, як гэта і было ў Беларусі на мяжы 80-х 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Якраз ім, як маральнай большасці грамадства мусіць быць адрасаваная праца СМ. Варта звярнуць увагу на папулярнасць беларускамоўнага сайту радыёвабода, каб пераканацца, што ім карыстаюцца ўсе і ніколі ніякіх праблем з замо мовы не ўзнікала. Радыёвабода вострая брама. Ці ўратуе беларускую дэмакратыю расійская мова і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач. Музыка 9 спачатку дэмакратыя тады беларуская мова але дэмакратыя гэта абстракцыя для чалавека які не ўсведамляе хто ён да якой супольнасці ён належыць і ў чым ягоныя правы чалавека у тым ліку дарэчы і патаптаная рэжымам права на беларускую мову калі мы ўсяго толькі насельніцтва якое толкам не ведаеце у сваёй яно краіне жыве ці на тэрыторыі якую заўтра далучаць да рассіі дык і паняткі свабоды дэмакратыі правоў чалавека для нас пусты гук Аўтарытарны кіраўнік удала выкарыстоўвае гэты падвешаны стан за паўкрока ад насельніцтва да народу. Але варта нам адчуць сябе народам, як усё гэта напаўняецца рэальным зместам. І адзінае, што ўжо на знакавым узроўні дае нам адчуванне супольнасці і таго, што мы разам рэальная сіла здольная змяніць сітуацыю, гэта беларуская мова. Дзясятае у Беларусі расейскамоўная будучыня. Сённяшні аўтарытарны рэжым на гэта і разлічвае, калі закрывае беларускія школы і выгнятае беларускую мову з дзяржаўных сМ-і з дзяржаўных кабінетаў. Але для абсалютнай большасці беларусаў беларуская мова гэта бясцэнны скарб. На ёй створаныя ўсе вяршыні культуры, якія сведчаць пра беларусаў у свеце тым часам за 200 гадоў палітыкі русіфікацыі мы не далі свету аніводнай выдатнай з'явы расійскай культуры, літаратуры ці гуманітарнай навукі. І нішто не паказвае на тое, што мы ператворымся ў расейцаў, нават са знакам якасці. 11 за расійскую мову выступае беларуская моладзь. Насамрэч па ўсёй беларусі няма ніводная маладзёвая дэмакратычная арганізацыя, якая б не гаварыла па-беларуску. У гэтым сэнсе моладзь шмат больш актыўная за калегаў з дарослыя пазіцыі, дзе хапае такіх, хто па-беларуску гаварыць не ўмее калі старэйшыя людзі асацыююць беларускую мову з вёскай дык моладзь з сучаснай музыкай і літаратурай з еўрапейскім выбарам і свабодай якую вы на сваіх каналах будзеце круціць музыку пытаюся я расійскую але яе круцяць дзяржаўныя каналы замежная таксама даступная музыку забароненых беларускіх выканаўцаў але яна ўся без выключэння беларускамоўная а Падумайце, чаму так адбываецца і якіх нам трэба песень. Дванаццатае. Беларуская мова не адыгрывае ў грамадстве ніякай ролі каб пераканацца ў адваротным выйдзеце з прыяцелем у Мску на цэнтральны праспект і пачнеце больш-менш чутную размову па-беларуску. Калі вы маладыя людзі на вас зараз жа звернуць увагу мінакі і міліцыя. У вас правераць дакументы, вас затрымаюць, вас перацягнуць дручком па спіне. Беларуская мова гэта якраз найвялікшы раздражняльнік у беларускім грамадстве сёння і вялікая нескарыстаная сіла. Трынацца расійская мова падыме рэйтынг радыё і тэлеперадачу. Гэта апошняя памылка ў маім спісе, але адкажу на яе не адмаўленнем, а сцверджаннем. Сапраўды, што можа падняць рэйтынг заходніх радыё і тэлеперадач. Давайте паслухаем апытанне, якое на менскай вуліцы зрабіў зміцер бартосік. Скажыце, калі ласка, ці слухаеце вы заходнія радыёстанцыі? Не слушаю радыё вообще. А што павінна было быць, каб вы слухалі знаю, время свободное, наверное. Скажите, коли ласка, ці слухаете вы заходние радиостанции? Я их читаю в интернете. Свобода, в першую чергу свобода. Что подобается? Объективность, оперативность, э, грунтовность, тикавость. Что не подобается? Хотелось бы больше, скажем так больше по объеме и по заместика было больше разностайного. Мне бы цікавей было бы э, еще культурницкая тематика больше. Не слухаем. А что повинно статься, как вы слухали заходние радиостанции? Побольше времени, чтобы св... если будет свободное время, то может быть и будем слушать. А так нет времени, учеба, учеба, учеба. Нет, я не слушаю. М, Я, наверное, с России, поэтому и, э, и я не белорусом. Если был белорусом, наверное, бы слушал. Скажите, вы слухаете заходнія радыёстанцыі? Не-не-не, А што павінна быць, каб вы іх слухали? больше музыки. Нет. Ну, я привыкла слушать одну радиостанцию, Радио Рок, слушай, у меня там дочка работает. Заходние. Часом слухаем. Скажите, калі ласка, а вы слухаеце заходнія радыёстанцыі? Я э, больш слухаю беларускую свабоду Але ж яе вельмі глушаць, понимаете вот ну BBC э, расейскую же свабоду дак меньше там слухаю я больш сваю э, заходнюю да. А что павінна было быць там каб вы их слухали Яны павінны быць распаўсюджаны по нашай краіне яны павінны быць на фм частотах каб я их слухаў інакш шукаць немагчыма свабоду слуха беларуска Мне падабаецца что цяпер круцяць одно і тое ж э, даволі часто хацелася каб было больше больш новага больш цікавага а так увогуле цікавая радыастанцыя я люблю я не не слухаю А што павінна быць каб вы их слухали Мабыць тэхнічныя магчымасці я не ведаю ні раз не слухала Ну не слухаю ну чаму вярблюд не есть ваты не хочаш <laughs> скажитека ласка ці слухаеце вы заходній радыастанцыі нет а А что треба зрабіць, каб вы их слухали? Ну, я не ведаю, может реклама. Не знаю, где искать их. Аппаратура вся выпускается только в FM, в диапазоне, поэтому КВ нигде сейчас нету. Да. Где же их слушать? Конечно, слухаю. Лепше все ловится BBC. Ось радыё свабоду слухаем зараз пераехалі на новую кватэру дык так там яна хоць пачала лавіцца нармальна Ну што падабаецца ўсё падабаецца вельмі падабаецца ўспаміны розных таких ужо заслужаных дзеяшоў беларускага адраджэння арлоу калі там ну, шушкевіш нешта распавядае палітычныя справаздачы розныя розныя агляды такія падабаюцца не надта вось спадабалася некае капіяванне такое расійскай папсы Мне здаецца што для беларусі трэба ўзяць нейкі больш высокі цывілізацыйны ўзровень для маладзёвых перадачаў я слухаю радыё свабода э, бибісі зрэдку потому что дрэнна ловится свободу слухай регулярно что подабаецца інформатыўнасць альтэрнатыўная фармацыя культурныя праграмы падабаецца тое что там шмат аналізу розныя пункты гледжання і застаецца яшчэ дух дух надзей дух упэўненасці дух перамогі это прыемна что не падабаецца гэта залежыцца ад густу я думаю просто ёсць такія перадачы якія звязаныя с папсой мне это не цікава але это просто пытанне густу ну скажем э, вось мужні некаторыя перадачы слухае А я думаю што калі гэта было па-расейску мы гэта адразу адключылі але ёсць розная публіка гэта добра таму што беларуская мова мова дэмакратычная нельга э, рабіць перадачы толькі для завернутых інтэлектуалаў скажитеце калі ласка ці слухаеце вы заходнія радыёстанцыі не А што трэба зрабіць каб вы іх слухалі па-першае трэба каб было жаданне мяне слухаць гэтыя радыёстанцыі так как я не слухаю у радыё амаль што ўвогуле там у мяне гэта не цікавіць скажите вы слухаце заходнія радыстан я таксама не слухаю но я лічу што павінна нейкая рэклама якая б мне падказала што я магу слухаць такія хвалі але яе нідзе няма і таму э, і не слухаю але наверно хацела б ну радая свабода для мяне беларуская радыастанцыя таго таму і слухаю а я так, замежные сродки массовой информации худшее гляжу в интернете. Подобается свобода, подобается белорусская мова. Не подобается, что мало часу у эфира. Скажите, калі ласка, ці слухаеце вы заходнія радыёстанцыі? Нет. А што трэба было б зрабіць, каб вы іх слухали? Ну я не слышала про такое. Не хапае рэкламы. Радыё Свабода вострая брама. ці ўратуе беларускую дэмакратыю расійская мова і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач. Такім чынам людзі б слухалі і глядзелі, калі б па-першае мелі доступ. Гэта праўда, бо слухаць сёння заходняе радыё для многіх сур'ёзнае выпрабаванне. Кепскі сігнал і такое ўражанне, што глушаць як за савецкім часам. Дарэчы, у такой сітуацыі якраз беларуская мова ў этэрным шумавінні з'яўляецца арыенцірам таго, што вы патрапілі на беларускую перадачу. Па-другое, каб было болей. Кругласутачнае радыё, калі не ўключыш, можаш знайсці, а тое, што выходзіць дарыўкамі, дзе ж ты ўтрымаеш у памяці, калі яны ёсць, а калі не. Па-трэцяе, людзі б слухалі, каб ведалі. Але не так проста данесці інфармацыю пра сябе заходнім радыё і тэлетранслятарам. Тым не менш была б рэкляма. чацвертае гэта мусіць быць не аўтаматычнае запаўненне этэру паводле найлепшых заходніх журналісцкіх методык а пасланне адрасаваная таму грамадскаму патэнцыялу, які сёння ў Беларусі не задзейнічаны. Інакш кажучы, нас зноў прымушаюць да нацыянальнага самапрыніжэння да забыцця свае слаўныя гісторыі і культуры, каб мы не ведалі ані каранёў сваіх, ані правоў. І тут нам зноў патрэбнае такое слово, якое паклікала б нас узняць галаву і ўбачыць вакол сябе такіх самых, нармальных і гатовых адстойваць і карані свае і правы. Пятая ўмова аб'ектыўная. Гэта спадзеў на расклад зорак у небе. Бо мы ведаем, што так бывае. Раптам зменіцца вецер і тады ўсе прыпадаюць да радыё прыймачоў, прагна ловячы апошнія навіны. Але для гэтага мусіць адбыцца штосьці незалежнае ад нас і што без нас, аднак не адбудзецца ніколі. Мне па-ранейшаму здаецца, што менавіта беларуская мова можа стаць сцягам беларускай апазіцыі. Голай дэмакратыі не бывае і ніякага іншага сцягу няма. Урэшце мы ж яшчэ ні разу толкам і не спрабавалі падняць гэты сцяг, сцяг беларускай мовы.